Ռադիոարվեստանոց։ Հանրային ռադիոյի եթերում։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ արող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Ճարտարապետությունը քարե սիմֆոնիա է։ Մի առիթով միտքն այսպես է ձևակերպել Ճարտարապետության ակադեմիկոս Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության ժողովրդական ճարտարապետ հայ նոր ճարտարապետության հիմնադիր Երևանի գլխավոր հատակագծի հեղինակ Ալեքսանդր Թամանյանը։ Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին կանդրադառնանք ճարտարապետի կյանքին հաղորդումը նվիրելով նրա 145 ամյակին։ Մեր մեծ բանաստեղծը Եղիշե Չարենցը այսպիսի տողեր է ձոնել իր ժամանակակից մեծերից Ալեքսանդր Թամանյանին։ Նա տեսել է երևի արևային մի քաղաք, ինչպես մաքուր մարմարի կապույտ կողին նկարած արևային ժամացույց, քարտեզ նահակաղաքի, բողոտաններ, փողոցներ, բոլորաձիգ երկարած, իսկ կենտրոնում երկնահաս գրանիտյա մի բագին։ Այստեղ եմ ծնվել, ես այստեղ մեծացել, այս ջուրը մեզ սառնորա Հազար ճանապար ես դու իմ դեմացել իմ լավ հարասատ իմ քաղաք Զարդարի դեմ շարել քեզ հետ հասակ եմ արել իմ Երևան քո ամեն շենքի հետ ես իմ կյանքն եմ կապել ահար հավել Միշտ սիրել եմ, իմ վարդագույն ընկեր, Չարենցի ակնարկած արևային քաղաքը Երևանն է, որը շատ հին պատմություն ունի եւ նախկինում ավելի շատ գյուղի էր նման։ Եվ ահա 20-րդ դարում Թամանյանը կազմեց գլխավոր հատակագիծը մի քաղաքի, որը հիմնադրվել է Քրիստոսից առաջ եւ կառուցվել է Հռոմից ուղիղ 29 տարի առաջ։ Թամանյանի երազանքն էր, որ հին Երևանը լինի մի նոր քաղաք ամբողջությամբ այգու մեջ։ Նա Երևանն անվանում էր Վարդագույն քաղաք, որովհետև ուզում էր, որ քաղաքի մեծ մասը կառուցվի Վարդագույն տուֆից։ Նրա հանճարեղ մտահաղացումների եւ նախագծումների շնորհիվ փոքրիկ գավառական քաղաքը դարձավ լայնահում փողոցներով, կանաչ պուրակներով գոտևորված գեղեցիկ Երևանը։ Իմ Երևան քո կանաչ արտի հետ ես իմ սիրտն եմ կապել արհավեր Ես միշտ սիրել եմ իմ վարդակույն ընկետ Ընկերները Թամանյանին հիշում են որպես այրվող մի բոց, որ անդադար մտածում էր օգտակար լինել հայրենիքին։ Մեծ ու անանց է ճարտարապետության ակադեմիկոսի ժառանգության արժեքը։ Տեղին է հիշել նաև վարպետի Ավետիկ Իսահակյանի խոսքերն ուղված ճարտարապետին. Մեծանուն վարպետ, դու եկար հյուսիսից քո տաղանդով եւ ստեղծագործությամբ արդեն հրճակ ստացած։ Դու եկար մեր աղքատ ավեր երկիրը, որը սակայն հարուստ է բարձր արվեստի անթարամ կոթողներով, որոնք մեր ազնվության վկայական են տալիս։ Դու եկար այսին ներշնչարանը, ազատագրված մեր հայրենիքը, որ เป զի տեսնես, յուրացնես ինգ անձերը, որ เป զի քո հոգու հետ գիտությամբ եւ բանաստեղծությամբ լի խառնես, ձուլես, համադրես եւ տաս մինոր գեղեցկությունը, ազգային ու համամարտկային արվեստը, որի գախնիքը դու գիտես միայն։ Դու մեր Աթենյան Երևանի անմահ իգթուսը պիտի լինես, Քրիստոսից առաջ 5-րդ դարի հույն ճարտարապետ։ Դու պիտի կերտես մեր Պանթեոնը, մեր թատրոնը, մեր թանգարանը, մեր ստադիոնը, Ալեքսանդր Թամանյանը ծնվել է Հյուսիսային Կովկասի Եկատերինոդար, այժմ Կրասնոդար քաղաքում։ Նախնական կրթությունը ստացել է տեղի ռեալական դպրոցում։ Այնուհետև նա ուսումը շարունակել է Պետերբուրգի Գեղարվեստի ակադեմիայում եւ 1904 թվականին ավարտել այն, ստանալով նկարիչ ճարտարապետի կոչում։ Երկար տարիներ նա ապրել եւ աշխատել է Ռուսաստանում, նախագծել ու տարբեր քաղաքներում կառուցել բազմաթիվ շինություններ։ 1923 թվականին Թամանյանը հրավիրվել է խորհրդային Հայաստան, Երևան։ Թամանյանը Երևան տեղափոխվեց իր ուժերի ցաղկման շրջանում, երբ մի շարք նշանակալից գործերի, օրինակ Յարոսլավլի Հոբելյանական ցուցահանդեսի, Կոչուբեյի եւ Իշխան Շերբատովի մենատների հեղինակ էր արդեն եւ ակադեմիկ Նիկոսի կոչում ուներ, որը ստացել էր դեռևս 1914 թվականին։ Թամանյանը եկավ եւ անմնացորդ նվիրվեց Հայաստանի Հանրապետության վերակառուցման ու շենացման գործին կազմեց Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագիծը 150.000 բնակչի համար, որն այն ժամանակ շատ լուրջ, դժվարին ու խիստ կարևոր գործ էր։ Թամանյանը Երևանի հատակագիծը մշակեց, ստեղծելով հետաքրքիր կոմպոզիցիա Մասիս Լերան հետ Հիմա էլ դժվար չէ նկատել, որ քաղաքն ամֆիթատրոնի ձևով նայում է դեպի մասիսները, որոնք կարծես դրված են բեմահարթակի վրա։ Թամանյանը նշեց քաղաքի կենտրոնն ու առանցքները՝ հրապարակը, գլխավոր պողոտան, օղակաձև զբոսայգին, հյուսիսային պողոտան։ Նա գլխավոր կառույցները տեղադրեց այնպիսի կետերում, որոնց շուրջը հետագայում հնարավոր լիներ տարածվել, ստեղծել անսամբլներ։ Մինչև կյանքի վերջը Թամանյանը հաջող անդրադարձել է հատակագծին, վերամշակել, կատարելագործել այն, իսկ 1934 թվականին սկսել է կազմել Մեծ Երևանի հատակագիծը 500 000 բնակչի համար, որը նրա մահվան պատճառով մնացել է անավարտ։ Թամանյանը կազմել է նաև Գյումրիի, Էջմիածնի, Ստեփանավանի, Գավառի եւ այլ բնակավայրերի հատակագծերը։ Հայաստանում Թամանյանի առաջին շենքը Հրազդանի Գեղատեսիլ ձորում կառուցված Երևանի հիդրոէլեկտրակայանն էր։ 1926 թվականի մայիսի 16-ին Երևանը սպասողական ժամեր էր ապրում։ Մութն ընկնելուն պես նրա փողոցները պետք է լուսավորվեին հիդրոշինից եկող առաջին հոսանքի զորությամբ։ Քաղաքը տոնում էր լույսի հաղթանակը։ Լույս, որ այսօր նաև Թամանյանի նախագծերով կառուցված շենքերի մեջ է։ Այդ նույն թվականին Թամանյանին շնորվեց Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության ժողովրդական ճարտարապետի պատվավոր կոչում։ Համանյանը նաև նկարում էր եւ մեծ սեր ուներ դեպի գծանկարն ու ջրանկարը։ Հիանալի տիրապետում էր քանդակի ու զարդաքանդակի արվեստին։ Նա սիրում էր նաև երաժշտություն։ Հաճախ իր թավ բարիտոնով արիաներ էր երգում օպերաններից, նվագում կորնետ ու դաշնամուր։ Սիրահարված էր թատրոնին։ Թամանյանը ստեղծեց Հայաստանի Անդրանիկ պետական թատրոնի ժողովրդական տան, հետագայում օպերայի եւ բալետի պետական թատրոնի շենքի նախագիծը, որի իրականացման աշխատանքներն առանձնահատուկ տեղ են գրավում նրա կյանքում։ Նա շատ էր շրջում եւ ուսումնասիրում հայ ճարտարապետական հուշարձանները, յուրացնում ազգային ճարտարապետության լեզուն, նրա կոմպոզիցիոն սկզբունքներն ու միջոցները, Թամանյանի նախագծով կառուցված այդ շենքի, որտեղ տեղավորված է նաև Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահը, վեհաշուկ տեսքը, գրանիտե խոշոր բլոկների կայծկլտուն ջերմությունը, ճարտարապետական ձևերի խոշորացված չափերն ու համամասնությունները, ծավալների հզոր դինամիկան, ներքին տարածությունների հստակ կառուցվածքը միշտ էլ հիացմունք եւ զարմանք են հարուցում եւ պատահական չէ, որ հենց այս նախագիծը Փարիզում 1937 թվականի համաշխարհային ցուցահանդեսում արժանացավ մեծ ոսկե մեդալի։ Համանյանի ստեղծած կառույցների մեջ կա մեկը, որն առանձնապես թանկ է մեզ համար։ Դա կառավարական տունն է, կառույց, ուր նորովի օգտագործվել են հայ ճարտարապետության ավանդույթները։ Այն գույնի, ծավալների, ռիթմի, քարի պլաստիկության անկրկնելի ներդաշնակություն է եւ չի հագեցնում աչքը։ Այն շենք քանդակ է, որը դարձել է Երևան քաղաքի խորհրդանիշը կառավարական տան համար Ալեքսանդր Թամանյանին հետ մահու 1942 թվականին շնորվեց ԽՍՀՄ պետական մրցանակ։ Թամանյանի ստեղծագործություններն ունեն գեղարվեստական մեծ հմայք, շատ արտահայտիչ ձևեր, ներդաշնակ ու գեղեցիկ համաչափություններ եւ ընդհանրապես օժտված են ճարտարապետության դասական գործերին հատուկ արժանիքներով։ Թամանյանն ունեցել է երջանիկ ստեղծագործական կյանք։ Նա առաջինն էր, որը անդրադարձել է միջնադարի հայ վարպետների ստեղծագործական ժառանգությանը, հայ ճարտարապետության դարավոր ձեռքբերումներին, արտահայտչամիջոցներին եւ համադրելով համաշխարային դասականության լավագույն ավանդույթների հետ դրել է մեր նոր ճարտարապետության հիմնակարերը, ստեղծելով մի ողջ ճարտարապետական դպրոց, որն անվանվում է Թամանյանական դպրոց։ 2000 2021 թվականին Հայաստանի ճարտարապետների միությունը սահմանել է Թամանյանի անվան ոսկե մեդալ։ բարեկամներ, Ալեքսանդր Թամանյանի կյանքից առանձնացրել ենք նաև հետաքրքիր ուրվագծեր, որոնք դրվագվել են ոչ հայկական միջավայրում։ Ստեղծագործական գործնեությունը Թամանյանը սկսել է Սանկտ Պետերբուրգի Նևսկի պողոտայում գտնվող 1771-ից 1776 թվականներին կառուցված Սուրբ Կատարինե հայկական եկեղեցու վերակառուցումով, որտեղ էլ 1908 թվականին տեղի է ունեցել Ալեքսանդր Թամանյանի պսակադրության արարողությունն անգլիացի արդյունաբերողի դստեր Կամիլա Էդվարդսի հետ իսկ վերջինս ռուս նշանավոր ճարտարապետ Նիկոլայ Բենոյի Թորնուհին էր։ 1916 թվականին Ալեքսանդր Թամանյանն իր ուժերը փորձել է նաև թատերական ներկայացումների ձևավորման ասպարեզում Կոնստանտին Ստանիսլավսկու պատվերով կատարելով Ալեքսանդր Բլոկի Վարդ եւ Խաչ պիեսի ձևավորումը։ 1918 թվականին ռուս անվանի դերասան Յուրի Յուրևն Ալեքսանդր Թամանյանին հրավիրել է համագործակցության եւ թատրոնի Անդրանիկ բեմադրությունը Շեքսպիրի Մակբեթը ներկայացվել է Ալեքսանդր Թամանյանի ձևավորմամբ։ ավարտվեց ռադիոարվեստանոց հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Այն նվիրված էր ճարտարապետության ակադեմիկոս Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության ժողովրդական ճարտարապետ հայ նոր ճարտարապետության հիմնադիր Երևանի գլխավոր հատակագծի հեղինակ Ալեքսանդր Թամանյանի 145 ամյակին։ Հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք